Epaiaren etxea, Bram Stoker. Bosgarren atala, ariketak. Lotu lehenengo zerrendako hitzak bigarren zerrendako definizio, sinonimo edo itzulpenarekin. Distiratxu, landa, iluntze aldera, afalostean, Alzari. paret, Criseyu, Oitu, Noisean Ben, Och. ánimo de de itzulpenak, acostumbrarse al anochecer, brillante, candil, lámpara, de vez en cuando, después de cenar. Orma, Mueble, Zarata, Zelai, Lenengo Serrenda Berriro, Distiratxu, Landa, Iguntze Aldera, Afalostean, Altzari, Paret, Kriseiu, Oitu, 8. Hots. Zuzenketa. brillante. Landa, zelai. Iluntze aldera, al anochecer. Afalostean, después de cenar. Alzari, mueble. Paret, horma. Criseiu, candil, lámpara oitu acostumbrarse. Noizean behin, de vez en cuando. Och zarata. Bigarren ariketa. Lotu lehenengo zerrendako hitzak, euren definizio sinonimo edo itzulpenarekin. Lehenengo zerrenda. Bizkarralde. Bizkor. Piztia abiatu, karraskaka, gauerdi, ukitu, mutur, jaso, sendo, bigun. Definizio sinonimo edo itzulpenak. Altxatu, animalia, azkar, harin, blando, blanda, extremo, fuerte, haciendo carrasc, carrasc. Joan, medianoche, respaldo, ukitu, lehenengo Serrenda berriro, bizkarralde, bizkor, piztia, abiatu, karraskaka, gauerdi, ukitu, mutur, jaso, sendo, bigun, zuzenketa, bizkarralde, respaldo, bizkor, Ascar, Arin, Pistia, Animalia, Abiatu, Joan, Carrascaca, haciendo carras, carras, Gauerdi, medianoche, Ukitu, Ukitu, Mutur, extremo, Jaso, Alchatu, Sendo, fuerte. Bigun, blando, blanda. Bosgarren atala. Jaiki eta zerbait hartu zuen gozaltzeko. Gero paseo luze bat egitera atera zen. Liburuak eta gazta eta hogi pixkat eraman zituen berekin egun ederra zen eta distiratxu egiten zuen eguzkiak argi. Posi sentitzen zen Malkon. Landan zehar ibili eseri eta bere liburuak irakurri zituen. Baskal orduan, ogia eta gazta zituen. Irakurtzen eman zuen arratsalde osoa eserita. Iluntze aldera epailearen etxera itzuli zen atea zabaldu bezain laster entzun zituen arratoiak. Batetik bestera korrika zebiltzan zarata egiten. Zua piztu eta afaria prestatu zuen malkomek. Afalostean, zutondoko aulki handian eseri eta zigarro bat erre zuen. Gero, mai handiaren aurrean eseri eta lanari ekin zion. Gau hartan, hasiera hasieratik arratoiak ez ziren malkomen beldur. Ara eta ona zebiltzan korrika, altzarien gainetik eta azpitik. Malkomi begiratzen zioten paretetako zuloetatik. Haien begi txikiak distiratxu zeuden kriseiu argitan. Baina ez zuten malkon molestatzen. Oitua zegoen haietara. Noizean behin burua altxatu eta jolasean zebiltzala ikusten zuen ordu asko eman zituen Malcolmek lanean. Bapatean burua altxatu zuen. Perriro ere isil-isilik zegoen gela. Dena aurreko gauean bezalaxe. Arrato iotxa erabat desagertua zen. Eta han, zutondoan zegoen bizkarralde altuko alkian, arrato jan diura bera zegoen eserita. Arratoiak malkomi begiratzen zion begi beldurgarriekin. Bizkor hartu liburu bat eta arratoiari bota zion malkomek. Liburuak ez zuen arratoia jo eta piztia esen mugitu ere egin. Zutitu eta arratoiaren gana abiatu zen malkom. Orduan, sokan gora joan zen arratoia aurreko gauean bezalaxe. Ura desagertu bezain laster, gainerako arratoi guztiak, txilioka eta karraskaka hasi ziten. Bere erlojuari begiratu zion Malkomek. Gauerdia zen. Bestete bat hartuko dut. Esan zion bere buruari. Gero, berriro neure liburuetara. Egur gehiago bota zuari eta tea prestatu zuen Malkomek bizkarralde altuko aukian eseri zen berriro. Tea edan eta zigarro bat erre zuen. Gero, alarma kanpailaren sokari begiratu zion. Besoa lusatu eta soka ukitu zuen. Sokaren muturra jaso eta bi eskuetan eduki zuen. Sendoa zen, baina gozoa eta biguna ere ematen zuen. Ideia bat etorri zitzaion Malcomi, arrato jamdi ura akabatzeko plan bat bururatu zitzaion. Sokaren muturra hartu eta mailan utzi zuen. Gero, liburu batzuk hartu eta bere ondoan utzi zituen mailan. Orain, presnago arrato zat. Esan zuen bere artean. Berriro etortzen denean, soka mugitzen ikusiko dut eta liburu hauek edukiko ditut botatzeko. Oraingoan jo eta akabatu egingo dut arratoi hori. Ariketak. Lehen ariketa. Atalaren eskema atera klasean kontatu ahal izateko. Bigarren ariketa. Ona hemen atal honen laburpen desordenatua ordena itzazu ideia kronologikoki eta konparatu zure eskemarekin. Ideia guztiak sartu dituzu zure eskeman? Lehen ideia. Arratoia erraldoia sokan gora joan zen Malcolm beragana hurbildu zenean. Bigarrena. Arratoia hiltzeko plan bat bururatu zitzaion Malcolmi. Sokaren muturra bere liburuen gainean jarrita, soka mugitzean liburuak botako dizkio eta hil. Hirugarren ideia. Papatean dena isili geratu zen. Antxe zegoen berriro arrazoi erraldoia malko begia. Laugarren ideia. Esnatu eta gero, paseatzera irten zen Malkom. Oso posik sentitzen zen. Bosgarren ideia etxera heldu zenetik sentitu zituen arratoiak. Baina ez zion inportik, oituta zegoen haien saratetara. Seigarren ideia, iluntze aldera itzuli zen etxera malkon. Zazpigarren ideia. Liburu bat botazion malkomek arratoi erraldoiari, baina ez zuen jok zuzenketa. Bat. Ez eta gero paseatzera irten zen Malcolm. Oso posik sentitzen zen. Bi. Iluntze aldera itzuli zen etxera Malcolm. Iru. Etxera heldu zenetik sentitu zituen arratoiak, baina ez zion inportik, oituta zegoen haien saratetara. da Lau. Papatean dena isili geratu zen, antxe zegoen berriro arratoi erraldoia Malkomi begira. Boz. Liburu bat bota zion Malkomek arratoi erraldoiari, baina ez zuen jo. Sei. Arratoi erraldoia sokan gora joan zen Malkom beragana hurbildu zenean. Zazpi arratoia hiltzeko plan bat bururatu zitzaion malkomi. Sokaren muturra bere liburuen gainean jarrita, soka mugitzean liburuak botako dizkio eta hil.